Rudolfs Šteiners – vispārējā cilvēkmācība kā pedagoģijas pamats. Lekcija kurs novadīts Študgartē no 1919. gada 21. augusta līdz 5. septembrim, sakarā ar brīvās valdarskolas dibināšanu. Tulkojas Edgars Grīnis. Lasu. Es. Lekcijas tika novadītas brīvā runā, Lekciju pierakstus caurskatīt laika trūkuma dēļ Rudolfs Šteiners nevarēja uzņemties. Ievads No uzrunas brīvās Valdarskolas atklāšanas svētkos ar Marijas Šteineris pavadītāju vārdiem. Vispārējā cilvēka mācība šo nosaukumu Rudolfs Šteiners izvēlējās pirmajam lekciju ciklam, ko viņš nolasīja jaundibināmās brīvās valdarskolas skolotājiem. Viņš savu audzināšanas mākslu veido balstoties uz vispusīgām zināšanām par cilvēka, ne tikai zemes, bet arī apslēptā dvēseliskā un garīgā cilvēka būtību. Pēc pirmtēliem veidotajai fizisko izpausmes formu pasaulē viņš ar šo audzināšanas metodi, kas rēķinās ar cilvēka dzīvo mūžīgo būtības kodolu un ar parādību pārmaiņām to dabiskajā un vēsturiskajā tapšanā, grib sasniegt gaišas apziņas veidošanos. Šai jaunajai skolai, tā viņš teica atklāšanas svētku uzrunā, ir jābūt virzītai uz to, ko pieprasa mūsu tagadne un cilvēks attīstības tuvākā nākotne. Un patiesi, viss, kas galu galā ienāk audzināšanas un mācīšanas būtībā no šādiem priekšnosacījumiem, tas parādās – kā trīskārš svēts pienākums. Un viņš turpina. Kas galu galā būtu visa sajūtas un izziņa un darbošanās cilvēku sabiedrībā, ja tās nevarētu saplūst kopā svētajā pienākumā, ko uzņemas tieši skolotājs, audzinātājs, iekārtojot savā īpašajā sociālajā kopībā ar topošo augošo cilvēku visaugstākajā nozīmē – tā saucamo sabiedrisko dienestu ar bērnišķīgo cilvēku. Viss, ko mēs galu galā varam zināt par cilvēkiem un par pasauli, kļūst īsti auglīgs tikai tad, ja mēs varēsim to dzīvīgi nodot tiem, kas veido sociālo pasauli, tad, kad mēs ar savu fizisko darbu vairs nevarēsim būt turklāt. Viss, ko mēs varam izdarīt mākslinieciski, tas taču būs augstākais tikai tad, ja mēs varēsim ļaut tam ienākt lielākajā no mākslām, kurā mums ir dots nevis nedzīves mākslas materiāls, kā māls un krāsa, bet kurā mums ir dots nepabeigts dzīves cilvēks, kur mums, līdz zināmai pakāpei mākslinieciski audzinoši jāveido par pabeigtu cilvēku. Un vai tas galu galā nav augstākais, svētais, reliģiskais pienākums? Audzināšanā kopt dievišķī garīgo – kas katrā cilvēkā, kurš dzimst, parādās un atklājas no jauna. Vai šis audzināšanas dienests nav reliģisks kults vārda visaugstākajā nozīmē? Vai visām mūsu svētākajām tieši reliģiskajām jūtām veltītajām cilvēciskajām tieksmēm nav jāsaplūst kopā altāra dienestā, kuru mēs izpildām, kad mēģinām kopt katrā topošajā bērnā to, kas viņā atklājas kā dievišķi garīgais? dzīvīga kļūstoša zinātne, dzīvīga kļūstoša māksla, dzīvīga kļūstoša reliģija. Tā galu galā ir audzināšana, tā galu galā ir mācīšana. Ja uztver mācīšanu un audzināšanu šajā nozīmē, tad nevar būt sliecīgs ar vieglu roku kritizēt to, kas no citas puses tiek izvirzīts kā audzināšanas mākslas principi, nodomi un aksiomas. Tikai man šķiet, ka neviens pareizā veidā nevar caurskatīt visu to, ko tagadnes kultūra prasa no audzināšanas mākslas. Kurš nepamana, cik nepieciešama mūsu laikā ir pilnīga garīga atjaunotne. Kurš nevar līdz pamatiem izprast, ka nākotni tajā, ko mēs darām, kā skolotāji un audzinātāji, ir jāieplūst pavisam kam citam nekā tam, kas var zelt sfērā, ko šodien sauc par – pēdiņās zinātnisku audzināšanu. Šodien taču skolotājs, kuram jāveido nākotnes cilvēki, tiek ievadīts tagadnes zinātnes uzskatos domāšanas veidā. Man nekad nav nācis prātā bārt šo mūsdienu zinātni negatīvā veidā. Es pilnībā novērtēju visu, ko šī mūsdienu zinātne ir sasniegusi cilvēks attīstības triumfam, tieši ar dabas zinātnē balstītiem zinātniskiem uzskatiem un metodēm – un ko tā nākotnē vēl sasniegs. Bet tieši tādēļ, tā man šķiet, tas, kas plūs no mūsdienu zinātnes un garīgajiem uzskatiem, nevar auglīgi pāriet audzināšanas un mācīšanas mākslā, jo mūsdienu zinātnes un garīgo uzskatu diženums ir citur, nevis cilvēka apskatā un ieskatā cilvēka sirdī, cilvēka raksturā. Ar to, kas strāvo no šodienas garīgajiem uzskatiem, var veikt grandiozu tehnisku progresu, Arī sociālā ziņā ar to var attīstīt brīvus cilvēces uzskatus, bet nevar, lai cik groteski tas neskanētu, šodienas cilvēku vairumam ar zinātnisku uzskatu, kurš no vienas puses ir nonācis pie pārliecības, ka cilvēka sirds esot sūknis, ka cilvēka ķermenis esot mehānisks uzņēmums, nevar ar jūtām un sajūtām, kas plūst no šīs zinātnes, sevi tā audzināt, ka varētu būt topošā cilvēka māksliniecisks audzinātājs. Tieši tāpēc, ka mūsu laiks ir tik dižens nedzīvās tehnikas pārvaldīšanā, ir neiespējami attīstīt dzīvības pilnu audzināšanas mākslu. Te cilvēks attīstībā jāiejaucas jaunam garam, tieši tam garam, ko mēs ar savu garazinātni arī meklējam. Garam, kurš paceļ pāri, redzēt dzīvā cilvēka sūknēšanas un sūkšanas instrumentu, mehānismu, kurš var tikt apjāgts tikai ar dabazinātniskām metodēm. Cilvēks garīgajos uzskatos ir jāienāk pārliecībai, ka visā dabas esamībā dzīvo gars un ka šo garu var izzināt. Un tā mēs esam mēģinājuši ar kursu, ar ko sāka mūsu Valdorfu uzņēmums un kurš bija domāts skolotājiem, nodibināt antropoloģiju, audzināšanas zinātni, kura var kļūt par audzināšanas mākslu, cilvēces mācību, kas no nedzīvā atkal atmodina dzīvo cilvēkā nedzīvais, un tas ir mūsu šodienas atmirstošās kultūras noslēpums, ka to uzņem kā dabas likumus, padara cilvēku zinošu, dara cilvēku saprātīgu, bet tas vājiņa viņa raksturu, no kura būtu jānāk iedvesmai tieši audzināšanā. Tas vājina gribu. Tas nenostāda cilvēku harmoniski visā kopējā sociālā esamībā. Mēs meklējam zinātni, kura nav tikai zinātne, bet kura ir pati dzīve un sajūtas, un kura tajā acu mirklī, kad tā ieplūst cilvēka dvēselē, kā zināšanas, vienlaicīgi attīst spēku dzīvot tajā kā mīlestībai, kā strādājošai gribai, izplūst kā dvēseles siltumā iegremdētam darbam, kā darbam, kas it īpaši pāriet uz dzīvo, uz topošo cilvēku. Mums vajadzīgs jauns zinātnisks uzskats, Mums vajadzīgs jauns gars, pirmām kārtām visā audzināšanas, visā mācīšanas mākslā. Pārliecība, ka aicinājums, kas izskan no cilvēks attīstības, prasa jaunu garu mūsu tagadējam laikam un ka šo jauno garu mums pirmām kārtām jāienes audzināšanas būtībā, šī pārliecība ir tā, kas ir pamatā Valdorfskolas centieniem, kam šajā virzienā vajadzētu kļūt par piemēru citiem un ir mēģināts saklausīt, kas neapzināts skan tieši labāko prātu prasībās, kuri visnesenākajā pagātnē ir pūlējušies darboties atveseļošanai, audzināšanas un mācīšanas mākslas reģenerēšanai. Te saprātīgais pedagoģijas skolotājs jautā, vai mēs maz varam saprast, kādi spēki darbojas cilvēka dabā, kuri gandrīz katru mēnesi, vismaz katru gadu pagriež – pret mums citu garīgi dvēseliski ķermenisko seju. Kamēr mums nav īstas vēstures zinātnes, tā saka šie pedagogi, tikmēr mēs arī nevaram zināt, kā attīstās atsevišķais cilvēks. Jo atsevišķais cilvēks koncentrēti parāda sevī to, ko visa cilvēce parāda savas vēsturiskās tapšanas gaitā. Šādi ļaudis jūt – ka pamatā ņemot mūsdienu zinātne, nedod atbildi, ka tai kaut kas jāsaka par tiem lielajiem likumiem, kuri valda cauri vēsturei, un ja šajā brīdī būtu jāapjēdz, kas mums izplūst no šiem lielajiem, atverošajiem vēsturiskajiem cilvēks attīstības likumiem. Ja gribētu atsevišķo cilvēku saprast no tā, kā viņš sev sagādā barību, kuru viņš uzņem no pirmā elpas vilciena līdz pat nāvei, tas nozīmētu tiekties – pēc kaut kā ļoti muļķīga. Bet vēsturē visas cilvēks attīstības apiekšanas pamatā šodien dara tieši tā. Ir jāzina, kā cilvēku attīstību ietekmē, piemēram, tāda fizioloģiska norise kā zobu maiņa. Jāzina, kas viss ķermeniski notiek šajā noslēpumainībā, izmantojot pavisam jaunu fizioloģiju, kuras mūsdienu zinātnē vēl nav. Jāzina arī, kas – šādu apvērsumu pavada dvēseliski. Jāpazīst cilvēka dabas metamorfozes. Jā, pie atsevišķa cilvēka vismaz netiek noliegts, kaut arī viņš būtu bezsamaņā, atzinums, ka cilvēks no savas dziļākās būtības pārdzīvo metamorfozes, apvērsumus. Visas cilvēces vēsturiskajā tapšanā kaut ko tādu neatzīst. Tās pašas metodas tiek pielietotas senajiem laikiem, viduslaikiem, jaunākajiem laikiem. Tāpēc nemaz nepieļauj, ka cilvēks vēsturiskajā attīstībā notiek liela lēcieni. Atskatoties vēsturiskajā tapšanā, mēs atrodam pēdējo lēcienu 15. gadsimtām. Viss, kas jaunākajos laikos ir kļuvušas cilvēces sajūtas, priekšstati, griba, kā mēs tās tagad pazīstam, savu intīmo raksturu civilizētajā cilvēcei, ir pieņēmušas tikai kopš 15. gadsimta. Un šī civilizētā pasaule atšķiras no 10. vai 8. gadsimta, apmēram tāpat kā 12-gadīgs bērns atšķiras no bērna, kas vēl nav sasniedzis 7 gadu vecumu. Tas, kas kā apvērsums notika 15. gadsimtā, tas nāca no visiekšējākās cilvēces būtības, tāpat kā no visiekšējākās cilvēces cilvēka dabas nāk likumsakarīgā zobu maiņas attīstība. Un tas, kā mēs dzīvojam šodien, 20. gadsimtā, tiekšanās pēc individualitātes, tiekšanās pēc sociāliem veidojumiem, tiekšanās pēc personības izveidošanas, ir tikai sekas tam, ko pacēluši augšup vēstures iekšējie spēki kopš minētā laika. Mēs tikai tad varam saprast, kā cilvēks grib nostāties tagadnē, ja mēs saprotam gaitu, kāda ir uzņēmusi cilvēks attīstība attēlotajā veidā. Kas izprot topošo paudzi, tam rodas skaidra sajūta. Cilvēki ar to, ko viņi strādā, ar to, ko viņi domā un sajūt, arī ar to, uz ko viņi cenšas nākotnē kā pieaugušie, ir izkāpuši no vēstures klēpja. Tas, ka šodien ir profesijas, ka šodien ir valsts iekārtas, kur cilvēki paši var nostāties, tas taču ir šo cilvēku pašu radīts. Tas taču nav piekarināts šiem cilvēkiem kā ārpusējs. Vispār nevar jautāt, vai cilvēks ir vairāk jāaudzina cilvēka būtībai vai vairāk ārējai profesijai. Jo pareizi uzskatot, tas galu galā ir viens un tas pats. Ja mēs varam šodien attīstīt dzīvības pilnu sapratni par to, kas ārēji ir profesijas, cilvēki, tad mēs attīstām sapratni arī par to, ko iepriekšējās paaudzes, kas šodien vēl dzīvo un kam ir profesijas, ir pacēluši augšup no cilvēks mācas klēpja līdz pat tagadnei. Ar nodalīšanu audzināšanai par cilvēku un audzināšanai profesijai mums nepietiks – ja mums jāsajūtas kā skolotājiem, audzinātājiem. Te mūsos ir kaut kam jādzīvo, kas ārēji nav redzams, nekādā profesijā, nekādā valsts iekārtā, nekur ārīgajā. Mūsos ir jādzīvo tam, ko tikai sekojošas paaudzes iznesīs dzīves ārējā laukā. Te mūsos ir jādzīvo pareģojoši, darbīgai kopesamībai ar cilvēces nākošo attīstību. Ar šo kopesamību stāv un krīt skolotāja pasaules audzinoši mākslinieciskās jūtas un domāšana un griba. Tas, ko var zināt par topošo cilvēku, var plūst skolotāju pasaulē kā dvēseliski garīgas asinis, kas pirms kļūs par zināšanām, kļūs par mākslu. Uz to ir jātiecas dzīvai pedagoģijai – un didaktikai. Un tikai no šīs dzīvības pilnās didaktikas var nākt tas, kam jāieiet bērna sirdī, bērna raksturā, bērna intelektā. Un runa nav par to, ka topošajam cilvēkam būtu jāiemācās mūsu dogmas, principi, mūsu pasaules uzskata saturs. Mēs netiecamies panākt dogmatisku audzināšanu. Mēs tiecamies pēc tā, lai tas, ko mēs varam iegūt, ar gara zinātni kļūtu par dzīvības pilnu audzināšanas darbu. Mēs tiecamies mūsu metodikā, mūsu didaktikā pēc tā, kas var nākt no dzīvās gara zinātnes kāda veseliska apiešanās ar cilvēkiem. No nedzīvās zinātnes var nākt tikai zināšanas, no dzīvās gara zinātnes nāks metodika, didaktika, paņēmieni garīgi dvēseliskā nozīmē. To mēs mācām, to mēs varam audzināt, pēc tā mēs tiecamies. Bet mēs godīgi ievērosim, ko esam apsolījuši, ka dažādās reliģiskās konfesijas, kam jāpasniedz reliģija, var ienest mūsu skolā savus pasaules uzskata principus. Mēs tikai gribam nogaidīt, vai tikpat maz, cik mēs traucēsim to, kam būtu jātiek ienestam mūsu skolā kā pasaules uzskatam, tiks traucēts tas, ko mēs vispieticīgākajā veidā pagaidām gribam ienest kā mākslu. Jo mēs zinām, cilvēcei iepriekš būs jāsaprot, ka audzināšanas māksla pedagoģiskā, metodiskā, didaktiskā nozīmē var rasties no garīga pasaules uzskata, pirms tā iegūs – pareizu ieskatu pasaules uzskata jautājumos un to savstarpējās attiecībās. Tātad pasaules uzskata skolu mēs nedibināsim. Ar Valdoru skolu mēs pūlēsimies radīt audzināšanas māksliniecisku skolu. Lekcijām par vispārējo cilvēkmācību sekoja lekcijas par audzināšanas metodiku un didaktiku, un to līdz pēc tam brīvās sarunās notiekošs seminārs. Ar šīm trim sērijām mūsu dvēseliskā materiālā postā slīkstošajai cilvēcei, kā glābjoši dziedinošs līdzeklis būtu nodoti Rudolfa Steinera audzināšanas mākslas pamati.